Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kaluwalhatian na gaya ng sabugtong na anak, na puspos ng biyaya at katotohanan. John chapter 1 verse 1 to 4 and verse 14. Hindi po natin maihihiwalay ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag sa John 3.16 sa dakilang doktrina ng incarnation o pagkakatawang tao ng anak ng Diyos o ng berbo dito po sa John chapter 1 verse 1 and verse 14. Ito po ay magkaugnay. Ang Diyos Ama ay nag-sacrifice sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang tangi at minamahal na anak para sa makasalanang tao. At gayon din ang anak ay nagsakripisyo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus dito sa talata ay makikita natin na ang sanggol sa sabsaban doon sa Bethlehem ay mismong ang berbo, ang salita ng Diyos, na Diyos at sumasa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit para higit nating maunawaan yung lupit at bigat ng pangyayari sa Bethlehem, kinakailangan natin na maunawaan na yung sanggol sa Bethlehem ay ang berbo na bago pa lamang nagkaroon ng existence o pag ira lang lahat ng bagay ay naroon na siya kasama ang Diyos. You see, bago pa lang nagkaroon ng mayroon, eh mayroon ng dakilang mayroon. At siya ay walang iba kundi ang berbo, ang lumikha ng lahat na mayroon. Ang berbo na ito ang siyang absolute na mayroon He is not only the author of existence, but He Himself is the existence. Na ayon kay John, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. At lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So napakalinaw ng talatang ito na ano pat hindi ko maunawaan kung bakit may mga sektang tumatanggi sa likas na pagkadyos ni Jesus ng Nazaret na ang kanyang pagkadyos ay hindi gawa kundi likas na kaisa sa kalikasan ng Ama. Kaya naman talagang grabe po ang lupit. Isipin mo yung sanggol na nasa sabsaban ay siya mismo na berbo, na all-knowing, all-powerful, and omnipresent. Siya po ay anak ng Diyos. So, grabing katotohanan po niyan. Yan po ay napakatindi at napakalalim na katotohanan na hindi kayang arukin at ubusin ng isip kaya talagang napakatindi po ng doctrine ng incarnation ni Jesus Christ. Siya po na creator of all things. Siya na kung saan ang sabi ni Apostol Pablo, In Him we move and have our being. Na siya na ayon sa author ng Hebrews, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power na siya nasabi ni Apostol Pablo sa Colossians 1:15 to 17 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan kanya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangamubuhay dahil sa Kanya. Yan po'y napakatinding talata sa pagka pagkadyos na Jesus. Natunay nga na siya ang mighty God and the wonderful one na sinasabi ni Isaiah sa chapter 9 verse 6 ng kanyang aklat. So ang sanggol na isinilang sa sabsaban ay ang Diyos na buhay, ang anak ng Diyos at syempre yan po ay misteryo kung tutuusin sa ating kaisipan. But it is an awesome and indescribable sacrifice and humility. As in, grabe po ang lupit, ang tindi, yan po ay isang pambihirang katotohanan, isang historical na pambihira na ginawa ng anak ng Diyos para sa atin. Si Jesus kung gayon talaga ang tunay na Pasko o star ng Christmas eh ang tunay na bida sa buhay at ang tunay na kahangahanga. Siya ang marikit at maningning na palumuti at ilaw na higit sa lahat ng parol at Christmas light sa buong mundo ngayon. At sa sarili ko'y wala akong sapat at mayamang salita para ipahayag ang kadakilaan ni Jesus. Pero marahil ang kinathang awit ni Mark Altruge noong 1988 ay makakatulong upang makasambit man lang ako ng salita ng papuri para sa tunay na star o bida ng Pasko. Wika ni Altroge, Jesus is beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Siya ang dakilang naluluklok sa kaitaasan. And therefore, I stand, I stand in awe you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, yet God crushed you for my sin. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom this mercy so free? You are beautiful beyond description, Lamb of God who died for me. Mula naman sa third stanza ng isang sikat at napakagandang hymn na Fairest Lord Jesus, ganito ang sabi, Fair is the sunshine Fairer still the moonlight and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angel heaven can boast. At tunay nga, si Kristo lang ang maningning na star ng Pasko, wala nang iba pa. Siya ang kabighabighaning persona na daig pa ang lahat ng kagandahan sa San Sinuko. Siya ang Diyos na pinili na magkatawang tao at isilang sa sabsaban upang ang makasalanang tulad mo at tulad ko ay maligtas. O oh, ang tinding katotohanan, sambahin ang Diyos na isinilang sa sabsaban. Amen.